bilo gu, pula bizi dugunak, tegit, zorioneko, zoritxarreko, <laughs> asko bizi jel, eta izan du jo azte bukera bat oiartzunekin ere, hau partida, oh, ba, i bat egin esan, e, eh, e, eh, itziko joan, eta gaur alakin ere, zer esan ikez, ordu, aziko beha, ez? Ba, bai, oiartzun dik, aziko beha, bi eta utx, galdu zuen. Ezintasuna, impotentzia, larumatian, trintxerpera, donbosko jokinenak, eta beti igual da, parzaian kontra eta itxerre kontra, derbila dugunian ere, ez ikit realan eh, antzankera oso den, baina partiduaz zartzeko eh, ja, bita unz galtzero eta jokalera gutxi jokin. Ja, ja, hipotentzi ja, ezkerien ja, lehenezio gola, zeitzu, nasita zeitzu, guen eskuak izartuzun gola, zeak, txitzeprekoak, linierrak eta arbitruak ez zutekin nuntza bizten, instantea penalti bat, bueno, izan lehizke ez dakide, bueno, dudakoa, bat gutxi jokin, gio aurrera begirare bezakiztari de kampo abotazio follo ja, eta zartzat bezala, partidua jokazera azteko ja, bi eta ba, gutxi eta bagutxi jokin, ordu ja, tontorpegi jakin, eta partido guztian izin bueltik amanikan. Eta gero bigarren zati ere bagutxi jokin gugainea zeaginen, jarri ja justo e, oiartzunek atakatu bertzun nekuan ez, eta linean zabilen, eta zate gino lineari linea, linea erra da ez, guzti, e, linea nomerdun Zabat, bai, bai. ez? Bai, bai. Pues beti ote jun lau golpetro, atzio aurreo. Ta, a ber, gidea, ez que, a ber, jarri izan, parian. Bai. Ta, hola imposibilia, dik, eskue ikustea, eta ze egitea, eta fura jota. Gero, hor, eh, jokos kampo bat intzin, ja, minutu faltazela, eh, irantikarri hatu zuna gola, ez guretzako ez zen jokos kampo, bineo, ez zelako jartzen linea, eta gu linean ginean, ez? Eta, zate beren, linea, eske, eta gero, eh, beti jo, epeileak eta lineak, egon berrian jokoa, beti, Alkia begira, zeiten jendiak, a ber, jo, pues bezute partidua da egitzean, ez? Tomasa mm. iztakala botazin, eta bueno, Garita, eta nahiko, eh, eusen gehiago berotu ziko zila, baina nahiko ondo, mm. eta gainezku eban zioten partidu dukaduta erpailiari, baina, jode, kondizionatu partida osua epaileak, eta pena bat, ez? Pena bat, ez keni ez zula oiartzunek e, bere jokua eman, ez zetik, e, eh, bueno, ja, bat gutxi txokiatu zileko segitxua, eta, eta bueno, orduan, eh, duen, egia oso berotu bat egin eh, partidatik, tombozkotik, eh? Mm -hmm. Bueno, amekakoa emango ditut, bai e, atezin bezala jo nola quiero gero ah, unai arbelaiz, Jon Martin, Gorka Azpeitia, Eñau Loperena, Josu Txabarri, Piat Esponda, Eñau Fernandez, Iban Pikabea, Eneko Izbarkoz eta Ioriz Azpiroz. Laquetac, aldaketak, Bileta Paulaza, Josu Iribarren, Jon Amandoz, Arizo Jarbide eta eh, John Jon, Jon Garbendia. Eh? E, eh, Zakapena zeba lima dugu, e, eh, beruntz egin du pixka bal, baina ikusten dugu bi puntua dakala bigarren postua, eh? Oiartzunek ordun bueno, partida gutxi jo gaina, e, daka jokatu da, e, eh, Anaita lider berroita berroita bat punturekin Raurion bigarren berroita lau punturekin Irugarren tolosa berroita iru Lagoren pasaia berroita bi Bosgarren oiartzun berroita bi Bi puntua e, bigarren zea, eh? E, eh? eh, postua Eta partido lagutxillo tolosan jokatu, jokatu behar duna, eh? Urrengo partida e, oiartzunen furozala Bueno, e, korralekura furozala jan Oiartzun ondarri bia Arretzaldeko lauterritan Mm -hmm. Bueno, eta neskek berdinketa, Jose Miguel? Bai, pena bat, eh? Aukera pila bat, baina askotan balotiak ez duen sartu nahi, ez, ez, bueno, eh, nik uste gainean gola asko sartzeko aukera ez zizutela, baina eh, azkenian ez zikian emaitzak askarra, joko aiekatikan, bueno, eh, merezi, merezi, merezi jazuten irabaztea, baina, bueno, ez zin zuten, eta horrek orduan pauso txiki bat atzea egin dute ez, e, eh, zarkapenean, baina, bueno, e, partidua gutxio dakate behak ere, eta, bueno, ea falta, falta den partida ere irabazten duten. E, bueno, amekekoa, Zezain bezala, Ider, Geo Amaia, Oiana, Zitai, Alazde, Ben, Azkotxea, Ane Perez, Maider, Ane Mugarza, Irantzu, Jone eta Erika. Aldaketak, Malen, Maitane Toledo, Nerea eta e, Patri. Hoi izan duda. Geo, e, eh, zango dugu zelkapena, e, eh, Drago Atletik B, berroita lau punturekin, bigaren abanto, hogeita punturekin, eta irugarro jartzun, hogeita punturekin. Kusten da, orduan, abanto, abanto kalbia dakala, bi, bi punto, e, oiartzurekin, baina partioa falta da, oiartzuren, gualitxon, oiartzun abanto, gortu, izango da, eh, ia, ia, e, ia zan, partida hoi, ia, ia, erabaki, erabaki garra, eh, garrila, Eh? Uh Eta, bueno, beste, hartuko txugu beste maitzak oiartzun futbol taldean, de regionaleko igora fasea oiartzunek bat, zarautek iru, sortzi garren oiartzuarrak, horrezko juvenilak esportin errea bi oiartzunek bat, bedatzi garren oiartzuarrak, futbolak ipuzkoan, lehen mailan, e, Orbel Tabernak iru oiartzunek bi, lider dihoazen, nahizta galdu oiartzuarrak, Bigarren mailan Power Rangers lau, e, eh, Bilkoin legarretak lau, lau Eta irugarren mailan e, eh, Baobak zazpi, Nastika duliak bat, e, Oiartzu barrak dihoazte e, zei Mm -hmm. Bueno, Oiarpeko emaitzak ez zaizkigu iritsi, ez da gizturi, Jose Miguel? Ez, ez, ez, ez, ez iritsi, eta, ozak, bueno, bakit ez zuzela manta, ja, eta azte bukarako e, iristen diran, eta e, emango emaitza bat ere, e, zazkibalo jan, oiartuko zazkilagunak berrogei, kafezaitonak berroita amabi, eta e, amargarren e, dikoaztela jartzeko Eta gero, e, pelotan ez da jartekoak e, maitza zanez, lehenko iazko, lehenko e, behan du irizikun emaitzak txost e, pilota zaldekoak, eta zorion egan berra dakabu, zertik egan, e, dira txapeldunak, ipusako txapeldunak, e, zea ez, este, joko, joko arbin modalidadean, bai gazteetan eta nagusien bigarren mailan, eh? Horu eman, pilotariai eta, bueno, arrobila balakagura ere, pelotan. bueno, eta hoi saski lagunak. Bai, izan dut, eh? Ah, bai. Eh, izan bai, eh? Galdu intzula eta amargan dio aztela, bai. Bueno, bueno emakumezkoen Superliga, hartuko dugu, xin bai. Emakumezko Superligan, hemen ezan, eh, realak eh, berrindu intzula, utzi eta utzi esportik aurka, hemen ere bat gutxi gertatu zila eta gresik jene Atletikek sei errozinek utx eta Malagak iru lagunak utx. Zakapenean Barcelona lider iru italau punturekin, bigarren atletik iru egin punturekin, zazpigarren reala berroi punturekin, e, kopak alzalkatzeko mm, niko e, estu niko zaila daukate, eta mabos garren lagunak emelezi punturekin. Mm -hmm. Bueno, hortxe, ba, eta bigarren B maila, zantzek badirudi, buelta eman nahi diola, egorari, Jose Miguel? Bai, gutxi zazela da, ez, hor, esketxian eh, postotikan, ondika nahiko larri dago, baina, bueno, ez da gezki, oen da azte batzuk zuen zolua zegoen, eta irakari pena horrek eta gutxekin, eta dirik du dojala, eta ez dira ez dira burua etxaten, mhm, Bai. berrindu eh, gintzun gutxe eta gutx, amori beten aurka, eta nik uste gehiago pesatuko entzela ja aurrea <laughs> maia mantentzea, hor eh, gora, gora Baina, eibarrek irabazi, gijoli, gijo eta alabezek irabazi. Hor hemen lehia ez dago, bitantez berroita merezi punturekin, bigarren ponferradina berroita magoz punturekin, eibar irugarren, berroita mar punturekin, laugarren amore bieta berroita zazpi punturekin, eta bosgarren alabez berroita lau punturekin. Ea, usin enpi euskal talde horiek sartzen dian e, eh, preio jokatzeko. Mhm. Bueno, eta ara, eh, ama bosgarren, hogeita betzi punturekin. Eta bigarren eh, amainan, Galiziarrak nagusi. Bai, gai, bai, eta bai, ba, zendo, eh? Deportibo bat dirudi, bueno, ez duzango, hilen da karatik egin luzea da, eh? Bigarren mailan, baina, bai, e, itxuron da karatik egin deportibo berreita mazitzen punturekin, bigarrena azelta, berroita amagos punturekin, eta ikusten da ja, irugarren baiada hori, berroita sortzi punturekin, ja, da ba, dagola hor, e, ez, e, eh, neiko distantzia hundi xamarra ez. Egeo Almeria, Herkules, Córdoba, oi playoffa jokatzeko, zetsira postuan Nazpik azkena, geho Girona, e, eh, geizka zaitaren taldea, 6 puntu dauka, e, maila mantentzeko, zaila, Kartagena, hogeita iru punturekin, eta Alkoiano, hogeita zei punturekin, eh? Hoi, ja, hoi bigarren maila. Bueno, eta lehenengo mailan, Jose Miguel, atzoko lapurreta, aipatu behar dugu? Bueno, zer mauzko esperientzi jato, eh? Nien eh, entzun iri, baina, bueno, eh, eh? Ondo? Eh, partida, ikusi iri, baina, ez, eh, ondo? Ondo, bai, bai, bai ondo. Bai, bueno, lapurreta egin bizka baina, bueno, ondo. bueno, bai, eta, ni, ara, le, ni bi, bi zati ingo nituk, eh? Lehenengo zati, nik uste, eh, atletiko beto jokatu zula, eta ba eta utzeko emaitza justu zela, leheniko zatilan, eh? Biagatera zien zela, eta joku anteko komeni gustut emaitza, bueno, justu baino bigarren zatilan jarrela hasita berela, ala, digo zure beto, eta klabi ondu zela, hasita zituan berrita tut bigarren minutuko izan zela, eh, ikusi da garbi denian telebistan pediu eh, nola no sartu den gola. Eh, Jai Martínez zeke egiten du eskuak ikutzen du edo ez, baina bai epaileak eta batez ere lineak, Bai. Lineak ikusi ez, oi? Lezan dutena, e, eh, oiasunek ere, lineak onberdik linean, ez baote linea, berrua ez zelo ikusten, ez ikustia goloi, jarri e, garria du. Ba bai, baino bilarato delakoa, alrebes izango bazen, seguru gola izango zela. Ba, ez gital izango zen, ez baina bai, bai. guzira da, guri bentzat ez digutela launtzerien, ez duko gane eh, atletik eleuntzi otero baina nik nire taldea, bakoitza bere taldea egin nire arreala da, Eta esan behar e, eh, tempora dauntan eta aspalditikan, e, eh, eitzen dian, eh, zeak, ez, jokaldea hortan, beti gure aurka dila. Egin gure aldein beruten ikan, baina gutxinez, suposatzen da, epaile bat trona berdula, ez? Mm. Eta bigarren gola, aztertzen bat ere, ikusten da, garbi, amori bietan nola, esku bat atetzen duen eta pritori jotzen dion, ez? Okalundukin, hori da, falta eta txartela. Olitzen bigarren txartela, eta amori bietan kala jomberko luke. Jokala jarraitzen du, eta bai. dago falta, eta ez du gola zuzaetak baina urtaruko ja, moztu ibertzun jokalari. Orduan, e, puntualki, puntualki jokalak ez giazen e, eh, batu, eta, eta hala. Eta gero nire izuzena da, goza bada, e, ilarrari biz, biz partidu eman diote, munia ere hilengurtian derbila jokatzeko, kautela ramantzi partido bat eh, zigortu bat zegon eta utzien zioten jokatzen, eta horren dikan partidu egin behar biadaka murienek, eh, lehuro dikana, eh? Eta, eta ez du egingo, Jose Miguel? Ego egingo, eta hor jarra mendik, jundiak e, eh, kobite guztietara, eta ez diote altxatu. Hor dure ikusten dena da, jode, nik zartu gabe jengo taldeak egin, baina guri egintzat ez digutzen, ez da mehautzen, baina, bueno, alare nik bigan zatilean guztu agatu nintzen, eh, ramen joku agatik, nire izko zatilean ez horren bezen. Eta, bueno, aurrea inberla dagoela, eta, bueno, larun bai. irazi, eta berriz ere ona, Positiboa, e, eh, jetxira postua zei puntota gola, eta goikoak ere diela horren eh, horren urruti ere, eh? Yeah. Zan edizut, dut, e, eh, bueno, nik uste dut, maila hona maten edela reala, eta, bueno, nik uste dut, aukera dela zaragozan aurka, jokatzeko gazteak, bai. zaragozak gaina azkena dihua, eta zartu hilarra mendi, zartu zartu zurutu za, eta hirutu gaina aran buru pixka, eta guztia jokatzen dira eta txasen pixka berdula, eta, bueno, hor taldean egon, eta futbola jokatu. Eta nik uste rala badaukala. Hmm. Aurtengo ustea, zentamentu bezala, eta nik uste datorren urtean, e, talde porra daukagula. Epailetaz, e, eh, azkeneko kontua, e, nik e, zigortu, gero pikeren kontua, baina, karo, e, Pique edo Ilarra izan berrian Pepe eta Sergio Ramos Oie? Bueno, Ilarra, eh, Pique ere zartu, hor sartu. zartu, eh? Pique ere jokatzen dikurtzi, eh? Baino, baino, zate ikut, gai Baina, baina, baina, baina, baina, baina, ez baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, nik da hor bi, bi, biri, egin dutela reglamento bat Gio beste bat eta ardiri di berrintxo, gutxixio, gutxixio, gutxixio Eta beste gutxixio, gutxixio, gaudela, pues, esaten den bezala, por la mano de Dios. Baina, aurre ningu ah, eta ez da bezeikan. Eh? Bueno, zailkapenari begiratu dugu. Bueno, zailkapenari partida ezan, bai. Eh, ira bastera zizela eta berdintzuna, nik uste berdik eta ona daukala. Eta zailkapenari zaltuko bezala urtsi, Real Madrid lider iruita zazki bigarren Barcelona berrita mazizik punturekin, irugarren Valencia eh, txapelduna ligan berrita mairu punturekin, la horra atleti txapelduna ligan oita mazizik punturekin, momentuz, momentuz, momentuz, momentuz, momentuz, momentuz, momentuz, Eta gero reala bairu garren, hogeita bar Eta bueno, nik uste dut, eh, hor da balondo kokatuta, eta ea zekatatzen den, e, eh, larun honetan. Eta jetxira postuan, zaragozak, irabazi gintzun alengo, azte esportin, eta razi, Normalean, irutu horiek izango itxeko netzeko zoluan, zoluan godine. Mm -hmm. Eta horren atorra aztian zan bezala, larun batean reala zaragoza, larun zeitan, eta derbize derribu bat, osasun atletik. Osondo, ondo, Jose Miel, futbolaz nahiko itzein dugu gaurkoz, Bai. Bueno, chico se pisca bien. Bueno, nere terrenoa pasako be orduan. Atze dena bai. eh, pixka dantzeko estarrilekinta, da, eh? Pisca, a ver, pelota no la junta este buranta. Bueno, a ba, pilota asteburu izan du da, eh, ostiralean Irujo Barriolak 15 eta hogeita bigaldu zuten Arretxe eta Beginoren aurka, esan Arretxe eta Beginoren lehenengo garaipena izan du dela. Eh, bai. azken bai. partietan joko aldetikan gorantz egin dute eta bueno, ja eh, espero zen garaipen hori lortu dute eta beraiek ere gustora azaldu zien. Eh, esan Irujo eta Barriolak ez zutela bat bat ere jokatu eta eh, ordun eh, eh, eh? Takania bai. nahiko zekiz, brumakur edo ez ikusten joko ikan, eh? Eta, bueno, ba, hortxe, maitza behintzat, hortxe, hamabost eta hogeita bi. Larun batean, bi partida jokatu ziren, bengoetxea praiz hogeita bi, haritz lasa paskualek amar, esan paskual guaindikan zubietan ordezkapen aiten nahi dela, mhm. eta geho, xala laskurainek amabi, eta beraz aluzea albizuk hogeita bi. Eh, autobusen itxure, beraz, aluzet albixue, eh? <laughs> oso ondo joko bai. Eh? eta ondo, eh? Oain dela, bi aste aipatzen genuen albixuk pilotasko pilota asko galdu zitula, mairu pilotaro galdu zitula, bai. eta, bueno, uh ba, -huh. Bai. larun batean nik ez nun ikusi, baina dirudienez sekulako partida intzu. Bai. Eta, bai, bueno. Eta, barriz, deiko, bai. ondo jakit, ondo, gaizki, gaizki, ondo, bai, bai, deiko zea. Eta, bueno, ba, atzo e, adarragan, jokatu zen titin merino eta olaizola beroizen artekoa, E, giro agatekan merino nagusi edo behintzat amasei eta hogeita bigaldu zuten, baina, hmm. klaro, etxian jokatzen zuten behaiek. Bai, bai. Eta, bueno, laizolak eta beroizek e, lortu zuten merino nekatzia, atzian jok, e, hmm. jokatuz, eta orduan, ba, bueno, hmm. azkenean naizta e, irabazten juntzen titinta merino, ba, Aimarta, Mikel Bero, izjaunta jabe diaz, ze amaika garaipen lortu dituzte. Bai, joko ondileak indabizte bai. gainea, eta zen gainea, eta ibar ere aurrian ere beriek egiten eta ia zen oso ondo bai. Orduan ba, e, dao, lehenengo postuan amaika garaipenekin, mm-hmm. eta ja urrengo fasian, hola izola bero bai, eta geho hemen astendia dira kontuak, Beraz, Kontua, bai. albizu, xalalaskura, titin mm-hmm. merino, mm. bengo etxea praiz, e, zeina garaipenekin daude, mm-hmm. eta iru jota barriola, bos garaipenekin. Komplikazen dira, iru jota barriola. Oia. eh? Komplikazen Gehatzen dien, hiru partidak irabazi beharko lituzkete, oh, <laughs> zaila da o. Zaila da o. Eh, bai bai. Arretxe eta begino erakusten nahi diena da, ba, gehatzen dien hiru partidetan, edo ba, irabazi beharko zaiela, ze joku zondo bai. da biltza, eta orduan e, ez ezatela pentsatu ez dara lanak inak bituzten ikan. Ez, bila hala ere esan nahi zutu, ez, e, denak amatekan nunez, e, iruko barri hori hartuko ziela, bai. ia, ia, jokatu bueno, lazai, mm -hmm. eta eh, ia ia kapun, eh, bai, bai. Eh? Eta hor gora beragiare kontuan hartuko da, eta amabos tanto bakarrekin da, ba, bai, ba. nahiko lan izango ituzte. Bai, bai, larri, larri, zatukuna, bai. Eta beste modalidadian? daian, bai. remontean? Ba, bueno, bai. Eh, remontean aste buruan jokatu dira bi partida sagardoaren txapelketakoak, amultzoan ezkurra eta zubirik hogeita mazazpi berrogei galdu zuten urter gata izpuruan kontra, Eh, eta ben multzuan, endikatalizazok berrogei, urtasunta barrenetxeak, hogeita malau. E, eh, urtasunta barrenetxeak, ja, iru partidetatik iru galduta, ba, kanporatuak izan dira. Eta endikatalizazok, ba, egon beharko dute, e, eh, urrengo asteko partidetan zehertatzen denan zai. E, aipatzekoa da, bueno, lehenengo partidan, bueno, jaialdiko bigarrena izan zen ezkurra zubiri uterga aizpurua, e, aizpurua izan zela onena, Eta, bueno, zubirik gaztia izan tare, ba, eskurrakin oso ondo jokatu zula, eta, bueno, maila oso honian, esango nuke, tanto politiak eta Eta bigarren partida, ba, bueno, oso motel hasi ziren, e, urtasunta barren etxea hogei eta zortzik galtzen hasi ziren. Mm -hmm, bai. eta, bueno, e, buelta eman zioten, hogeita bai. mar eta hogeita zortzi aurreatu ziren, urtasun mm pixka bat, esnatu zen, da bere beak oikua duen ezaugarria da aurrian tanto politiak egiten ditula, eta bueno, joku mm. hortan sartu zen, baina ez zuten lortu garaipenikan. Mm mm-hmm. Eta bukatzeko aipatu, ba, amultzoan urriza eta ez dutela partidoikan jokatu, ze bueno, urrizak, yeah. lumalgia arazoak ditula, Eta, bai. bueno, ba, azkenean ez dutela txapelketan parte hartuko. Eta, kapena nola bai ah, guzti hor, ia kanpa, eskurri eta zubiri, ja, kanpia, kanpa datu da hostela guztu eh? Bai, eskurra eta zubiri bai, eta urtasun Rai. barren etxea bai, eta besteak bai. oraindik aukera gituztea. Aukera gituztea, Oso zoto ba. Zer egin pelotan oda aurra jarretxiko dugu? Ez, bueno, geho, e, eh, bigarren mailean esku pilotan, bigarren mailean eh, enpresak inuztet arazo batzuk egon pilotari batzuk e, gaixorik edo esku kominez zeuden, izatasara legio kerrez banao, Eta, bueno, ba, enpresak ez ditula ordezkatu eta orduan kanporaketak galdutzat eman dietela. Eta, bueno, ba, urtero izaten dela txantxulion bat alde hortatik enpresan aldetikan. <laughs> Erki, ba, aurra jungo ordu, nes? Eh? Bai, bai, hoi da. Bon, lato jalpatuko dugu, atzo, fotozela, donostian, eh? Emakumeen... Bai rebindikazio dela eta zutik ja bi mila eta egun korrikalari izan duziela e, eta nahiz eta eurile izan, pues, bueno, giro ona izan duzutela eta bueno, jendia, jendia izan duzela ez eta eko txirundu lai jau eh? mm -hmm. Bai, haber pasatzen den Euskal Herriko itzulikin? Bai, bueno, gaur emadi dudi, bueno, ba, nik uste dite jokatuko dela ez ez eh, azkeneko momentuan e, eh, gainal izango dizea ikaragarria ez ospazia ez jokatzea hor duen modatuko dira nola edo alamino tristia da <clears throat> egora hontan iritsi berra ez e, eh, batzuen interesagatik eta eta ikusten dugu beti nondik ajuten dian, ez? Eh, horko horko gauzak eta gogo gutxi eta beti behiatzen diteke jo Madridea eta eta emaitzak eh, ez bakarra kirolian eh, baizik eta beste gauzetan eta hori da izango da, hau da esemplo bat ez, gure okupak zeiten edian ez, mhm. baina bueno, Bueno, eta saskibaloian... Eh... Zitura izan, eh, bai. urtsi, eh, bueno, zeba probak jokatu dira, eh? Urtsi jokatu dira, eh, Quintana, eh, Kolombia, Kolombia noa, zerrekoa. Gero, eh, Italiago klasiko bat, Estrade Bianke, kantelara, irabazlea. Eta, bueno, atzo, azizela, Paris Biza, eh, bai. en liderra, eh, Gustav Larson e, eh, Marki Gizarre eskualdura eta Mikel Astarroza ere e, zan partea dela, eh? e, mm -hmm. proba, proba ontan bueno, Gero, bai. saski baloia jo bere? Bai, hor, Gipuzkoa basketek iru digito, egun da iru? Bai, bai, bai, bai, egila ondo, ondo zabile, dinamika oso honian eta gusto gusto agia zan denbora da pikaia egiten dira eh bai lagunaro el caja labor la quiero seguir zure galduzua bizkaitarrak baina bizkaitarrak eh zan abiste bat da final aurrenetara zerkatu dila euroligan eh, irabazi intzutu nik ezari, berroita meretzi eta berroita magost, eta e, eh, izakatu dira esan bezala final da ordenetara. Gero tenizare, zango jo pixka bat, e, tubeiko torneua, e, Roger Federer, irabazdea, fuerta zida, osten, dira zan, mhm. gure Federer, eta handi murra irabazintzion, eta mexioko torneuan berriz, irabazdea David Ferrer. Eta negatikan atzereko zea, eskubalo jamango jau, txapelduna liga, itxakok berdin doin zula, eh, hori hogeita bost, itxakok bost, eta hondikan final errietara zelkatzeko aukera baitu zela. Mhm. bueno, eta azte azkenean, Kirolez Blai saioan, Futbolaz Blai, izango dugu, Miguel? Bai, ba, izango dugu, zein ja, <laughs> azte buru Bai, Jesus! bero, bero, juntuk, eta, bueno, ala ez zaiatuko gea, nik betzat dere eh, asmoa da, bueno, saio harina, eh, alaitxu egitea, eta gudugun bezala ez, ez gaziko kejatzen modu zila eta gauza aurrea, eta bueno, batez ere ingo du puntuelki partiduak eta pixka bat aztertuko ditu gazte bukarako, baina bueno, e, bueno, alden ari jena eta batez ere ala jena ingo jo programa. Oixe, bueno, zeintzuk izango dira gure konbidatua, oixe Miguel? Bueno, a ver, oiartzun, dikaziko batzuk, unei garbela iz, bana eta pileta pola zapa, Ahe? eta irukote bat, ez? Hor, ide, ba. ide, <laughs> gure gazpika pasai gatiuk, baina gure sentimentu eta, bueno, eh? Bai, bai. Horra dena, eh, Iñigo Martínez, bai. Eh, gure ondarru tarra, bai. haute gainean sorpresa, fondo eh, ira, gero asier jarra mendi jarra, eta? etokizuneko, etokizuneko jokari mutzikoar zona, eta, eta? beste egit, beste egit, zuru, zuru, Bala, <laughs> jau, dugula, gela, eh? izango eh? Baina, ordu bat herriak e, eh, inguruan edo gehiago ziko gela, gampiak entramentu ordu, bat bat eta izan berrian, pixka behar izango gala, baina hori izango gala. Eh? Vale, oso ondo, Miguel. Eta, bueno, gio bai. hilo abarri dugula beti bezala, eta gu bai. Vale? Oida, oida. Eskerrik asko, Miguel. Bueno, Bai. Bai. Bai. Bai.